que traballes a noite Corpo non ha de faltar vamos a falar de fútbol. Vamos a falar de fútbol? Sí, vamos a falar con un, unha persoa seguidora mm, do Celta de Vigo. Oh, que nós tamén, nós equipo. No, nós tamén somos seguidores tamén. De... Oh, eu son seguidor do Celta. Vale, pois, pois vamos a falar co señor Ramón. señor Ramón que xa ten unha certa idade, pero que a verdade é que desde que veu de Galicia, xa de Cativiño, el xa era un seguidor do ah, Celta. Ah, xa era do Celta. Un celtista, sí. Eh, xa era do Celta. Vamos a saudalo. Moi boas tardes, señor Ramón. Hola, boas tardes. Benvido. Boas tardes. Moitas gracias Igualmente. por atendernos. Bueno, a nos falounos unha persoa de vostede que era máis un seguidor extraordinario mm, mm, de, de que non un como se chaman eses eses un forofo, un forofo, forofo si, sí, pero hooligan. un hooligan, bueno, es, es un, un hooligan, hooligan do Celta. Si ti miras o que acabo de disfrutar hai un ganaquiño vendo reportaje de Iago Aspas. Aí. Ah, mira. ah, <laughs> eh, Acabou e xa cerrei. Vale, vale. <laughs> Alégreme moitísimo, señor Ramón. Bueno, vostede ten unha trayectoria extraordinaria dende Cativiño contoume a Pico Pechado que, que xa o seu padrín dixo este é do Celta e, me, e, e tivo, ti, tiño unha dificultade na casa que o seu pai era, era do Coruña toma castaña Vaya, meu pai que en pa descansa era deportivista a morrer xa ves era a morrer <laughs> pero... e, iba, e sempre dicía Enrique que era o meu padriño deixa o neno. Que o neno ten que ser do Celta. Que deixe o neno tranquilo. O neno xa tiña a sangre do Celta eh. e, eh. non xa quitou nadie, nin lle vai quitar nadie Nadie. Bueno, pero tivo un agasallo tamén precisamente do, do, do, do Club Deportivo Celta que son, según parece eh, convidaron para, para ir a ver aí un partido a, ah. a Vigo tamén eh. Va, vaya, vaya, vaya, vaya a verdade é que eh, disfrutou, non? Moito, moito. Todo empezou o ano pasado que estábamos celebrando os 50 anos de casado, ca muller, estaban os pillos, os netos, mm. É un neto grande, que é xogador de fútbol tamén, dixo, abuelo, el Celta viene a Andorra. Eh, e foron ali. Digo, po, digo pues, hijo, est estamos a mitad de camiño entre Andorra e, e Barcelona. Sí. Digo, pues vamos pa allí, vamos, vamos a ver el Celta, hijo. Sí. E el puxo en contacto, moveu todo, en total que fomos para Andorra. O neto. a Andorra. <laughs> bueno, xa nos estaban esperando ali con toda Vaya. a parafernalia. Pero claro, eu non sabía que o, o meu rei non estaba. <laughs> Ai, non, non fora o Iago, non, non fora o Iago. Estaba, entón. estaba lesionado, estaba ah. lesionado e non pudo. Pero bueno, levaronme po césped, ali todos os xogadores a saludarme, ah. e corresponderlles Sí, Despois veu o presidente tamén a darme un, unha aperta. Ajá. Bueno, en fin. E despois veu o jefe de relacións do, do Celta e dime, Ramón, tienes unha llamada. Mm. Digo, coño, de quen é? Dice, ti ponte a ver quen é. Eh, eh, pues, pois e dime, hola Ramón, sabes quen soy? Ya. Ah. Digo, carallo, si sei quen eres. Iago <laughs> Aspas. Conocíchelo pola voz. Manda, bueno, digo, ya guaspas, dice Bueno, teño che que dicir que me sabe moi mal non estar aí contigo, pero estou lesionado e non pude viaxar. Sí. Dice, pero ti non te preocupes que eu hei de andar o camiño para que poidas vir a, a Vigo a conocerme. Ah. entonces claro, acabou o partido mm. Eh, claro, eu quería a camiseta de Xago, pero a camiseta de Xago non estaba. Non estaba, non claro. estaba, total claro. que viñeron a, a traerme de Brais, meu presidente que pasaba ah, por diante de min, uh -huh e eh, non se daba conta onde estaba e dice, non, no, presidente que está aquí Ramón eh. bueno <laughs> eh, estuvemos falando un anaquiño e tal e preguntoume, pero Ramón, como es que nunca ha podido ver el Celta? Digo, mire, he tenido oportunidades muchas de mm. verlo en el Nou Camp, mm. pero sí, porque te, tiña un amigo que era moi moi do Barcelona, pero sí. era moi boa persona e, e el, Ramón, a ver se si teu pai pode mandar farias da Coruña que eu fumo farias desas <laughs> Bueno, eu mandaba as caixas eh, Tens que vir comigo un día ao Nou Camp Cando veño ao Celta vou te levar Digo, non, eu non vou aí ah. Eu ao Camp. Eu día, o día que teña que ver o meu Celta Ten que ser, ten que ser... En, en, en Baleidos Eh, no, no, a Rande césped Que ah. poida ver, eu, eu ah. non me ah. quero que me leven a la unha, a unha tribuna Donde non vexo máis que formijas correr polo campo E eh, non, no, no, eu non vou Tú, tú, a, a ran de pé, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, E eh, che dijo, chegou a Andorra, bueno, disfrutei como un tolo, chorei, berrei. Ah, bueno, claro. E eh, acabouse, e cando o presidente se despideu, Ramón, voy a hacer los posibles para que usted venga a conocernos a Balaído. <laughs> Ah. Bueno, quedou así. Pero o que, o que levaba toda a transcalladera o neto. Ah. E claro, chegou en diciembre, o, bueno, antes de diciembre, que fun a Andorra a ver o Celta, Despois eu tiña que operarme dunha cadera, que foi en diciembre, e para febreiro ou así chamaronme. Chamou o neto, dice, abuelo, eh. tú tienes el pasaporte, el pasaporte COVID, no? Digo, claro que o teño. Non vou ter, estou vacunado contra todo <laughs> Coa idade que ten, verdad? Por, eh, É, o número de carreira de identidade, é, se así dice carallo que estás tramando. xa <laughs> empecé, no, xa bueno, xa empezaste a eu non, che, eh, eu non che podo contar nada, eu non che podo dicir nada que eu non sei nada. Él sabía toda a trajañada. <laughs> entonces foi cando chegou a hora e eh, o Celta invitou-nos a ir a, a ver o Mallorca, o Mallorca Celta. Ah. E fomos uh, co, co avión, gastos pagados, levaronme a, a Fouteza, o hotel pagado, todo pagado. Bueno, levaronme a Fouteza primeiro, pero cando cando chegamos ali eu a, a, ao aeropuerto de, de Vigo estaba Ignacio e dime, espera, espera que viene un taxi a buscarte. E, e dime, mira, mira que taxi viene. Digo, me cajo na cuna. <laughs> o, o, o tocar do Celta venga a buscarme a mí <laughs> ao aeropuerto. Dixo, bueno, levaronme pa Fauteza, Fouteza, dironme unha voltiña por ali, E eh, claro, volvín a ver os xogadores porque acababan de entrenar. Ai, que... Ah, Pero bien, o problema é eu esperando. Yeah. É onde carallo anda Iago, é onde carallo anda Iago. Sí. É a Iago que non o puden ver, dixen, bueno, pois pues, bueno, a joderse, xa verei. Leváronme po hotel, fomos a comer con este e tal, e pola tarde Ramón imos te, imos te buscar a, ao hotel que tes que vir con nós. Uh -huh. no, bueno, bueno, vídeme a buscar. <laughs> veñenme a buscar a sobre as oito ou unha cousa así. Mm. E, e levame po, poco, en Vigo po Congreso de de exposicións e de música, eh, sí, digo, eh, sí. Eh, eu a que veño aquí a escoitar música agora. <laughs> Pero eu non me di conta que detrás de min estaba o hotel de concentración do Celta. Ah, amigo. E o neto que non perde bola, dime, abuelo, estás dando cuenta, digo, de que, meneno? De que eu para onde teño que mirar dice, no, mira, mira para detrás tuya. No ves que es el hotel de concentración del Celta. Digo, ah, coño. Dice, mira, ahí viene el autocar. E viñan todos os xogadores para pa hotel. Uh -huh. Eu veña a esperar, eu eh, non <laughs> eh, vi a Iago. e a pena de Iago, que non podo ver a Iago. Okay. Pero entrou o último. E eh, xa che dixo, meu home, a un metro de distancia, mm. tirámonos un ou outro. Carai Cara, eh, que emoción, verdad? Foi máxima. Emoción. Fixemos fotografías, regalou unha camiseta que teño enmarcada aquí con cristal e todo, Vaya, para que non se me ensucie, <laughs> que é a que teño que levar eu día que me vaya para baixo. Vai, home. O día que vaya por secadeiro, vou con ela. <laughs> encima, da caixa, encima da caixa bandeira do Celta. Hombre, está, está bueno. dito, está escrito, meu home. Eso, Eso con permiso do enterrador, que que veña tarde. Eh, veña tarde, xa veña tarde. Bueno, eh, a salud fallame moito xa. Sí, díxome onte precisamente a amigo Pechado que estaba sí. nunha visita aí, bueno, pero pero eso vai ser nada. Ánimo por eh, adiante. Pa adiante, sí, sí. Bueno, sí. a ver, a ver, si sí, vamos sí. recuperando outra vez porque sí. eu non sei como os médicos, carallo, non se dan conta que que teño un sintrón, que teño unha deficiencia moi grande na sangre, mm. e danme medicamentos que despois mátanme. Sí, claro. son, eu son, fuertes, son fuertes, son fuertes, bueno. Sí. Pero bueno, hai que aguantar eh, mira. Vostede eh, ten, estamos. ten unha idade para disfrutar, eh, eh, bueno, John, John Neto que, sí. eh, que, que hai que levantar o sombreiro, eh? bueno, eh, Neto? Sí. O Neto é o, neto é o máximo. <laughs> o Neto é o máximo. Sí, señor. Que Bueno, é eh, pero, pero vai... Neto é do Celta ou é do Deportivo? Ui, é do Celta máis non poder. Ah, vale, vale. É, é, é as botas que xoga ao fútbol, que sí. está aquí en en, en San Juan sí, de Vila sí. Torrada, sí, que sí. é onde vivimos, xoga sí. fútbol. Sí. E eh, veume hai, hai pouquiño tempo, sí. non hai dous meses ou tres. Uh -huh. Mira, bueno, que botas me comprou. Digo, coño. A do Celta. Dice, dice, pero mira, llevan el escudo de Celta e tu apellido. Digo, non me jodas. Eh, o, os dous días venme cas, cas pernas, aquí nas rodillas, no muslo. Sí. Tamén cu... A fauteza e corazón. Anda, ah, mira. sea, fixos os tatuajes da fauteza e corazón. moi ben, moi ben. Moi ben. É, é, é, tan celtista o máis que eu. bueno, bueno. Señor Ramón, que lle agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe e eh, como xa sabemos o seu contacto noutro momento incomodaremos para que disfrutar tamén coa súa conversa eh, posto que que tamén disfruta coas co, non somente co, co co que cosas reportaxes que me acabo de decir, sino tamén co cando pode ver directamente o o, o equipo, o Real Club Celta de Vigo. Pero pode bueno, ir, ahora cando veña co Español pode vir tamén. hasta cando veña co Español hasta pode chegarse aquí. A Cornellá. Ma, ma, non sei cando é, non sei cando é, a ver como estou. Vale. Porque agora teñenme que operar da outra cadera. Bueno. bueno. Primeiro dereita, agora de esquerda. Bueno, bueno. E a ver como estou. Bueno, dixeronme que era para noviembre. Sí. Bueno. Non sei cando ven a xugar o ven Celta aquí. Ven na segunda volta porque o primeiro partido de Liga deste temporada foi Celta-Cornellá en, en Baleidos. Sí, sí, foi... Por eso. empataron. Bueno, que, que lle desexamos o mellor xa, que saiba que nós somos talismán para as persoas que entrevistamos Por lo tanto vai a ter moi boa, moita sorte eh. precisamente co esa operación eh, a, a saúde vai a seguir ben Bueno, ojalá, ojalá, eh, a ver se si podo volver a ver Eso. o meu Celta. Eso lle desexamos. Unha aperta para vostede aperta. e para o neto tamén. E a, a UPA ou o Celta? A, a, a UPA Celta. Sí. E mañá a Janar. Moitísimas gracias. Sí, sí, sí, Mañán sí. vamos a ganar yo Betis. O Betis. <laughs> bueno, aí, aí andaremos, sí, señor. No, no, no, non hai nada que andar. <laughs> non hai nada que andar, hai que andar dous a O Eh, ojalá, ojalá. Bueno, moitísimas pues pois grazas. Eh, que mm, coídeseme moito. Gracias a vos. Eh, bueno, aquí estou para o que necesitedes. Moitas gracias, señor Moitas Ramón. Gracias, señor Ramón. Aperta. Vale. Hasta logo. Aperta. Hasta logo. Veña, igualmente para todos vos. Vale. Hasta, Hasta logo, Hasta lo logo. paga tributos que a condenan. historia pensa que abriga e justifica cada ferida. A tribo que non rodea paga tributos que a condenan. historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. Ben, queridos ointes, seguidores, eh, amigos, amigos, Mm, desexámoslle todo o mellor para a próxima semana que o vindeiro xoves voltaremos outra vez con máis novidades estaremos Es, sí, sí, o vindeiro sábado o vindeiro sábado eu dixen, dixen xoves sí. sí. Eh? bueno, Por... o xoves tamén faremos programa pero noutra pero no, no, noutra emisora. No vais. Bueno, queridos ointes, mm, graciñas por estardes aí. Mm, Deremoslle máis novidades. Tamén falaremos coa nosa correspondente a la en Lugo, nos mm -hmm. Ancares tamén. Ancares. Intentaremos ter máis colaboradores e eh, sí. Eh, agradecer yo ao noso presidente que nos No, agradecemos nesta, a vos por todo nesta, o traballo que faceis aquí. Nesta seguinte tempo, eh, tempada pois que estiver aquí cando eh, Ademais fixenos unha gran ilusión comprobar que as Rosalía de Castro está... Sí, hombre, he convidado a todos que alto. hay un rincón de Galicia en Cornellá, que no, es Rosalía de Castro. Claro. Eh, e que se apunten para, para a cea de, do Premio de Poesía, sí, non? podía 20, 25. 5 de, de novembro. 25 26? 26, 26, de novembro. 20, sí, Podes apuntar ali e que hai un rincón de Galicia en Cornellá que Rosalía de Castro, que están todos convidados e que verán como se si trata ben sí. é un sitio onde se fala galego Exactamente. pero bueno, se alguén non fala galego podes falar castelán, que non pasa nada eh? comunicarse de cualquier xeito, que hasta sabemos falar catalán exactamente sí, e que están todos convidados ali eh, e animaros a, a, a que veñan a conocelos sí, señor. bueno, moitísimas gracias que os ointes hasta vindeiro sábado Pois, amigas e amigos, que anoite se o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade.